Ich äh, gedenke, wie ich bin gegangen, der Tate pflegt mit mir gehen, sind ich auf lange Spazieren in der Natur.